Հայ բարեգործական ընդհանուր միության երիտասարդական ծրագրերի ու ճամբարների տնորեն Հերմին Էդուզյանն այս անգամ Արցախում է Նաիրի ճամբարային ծրագրի կազմակերպչական հարցերով։ Նախագիծը ֆինանսավորվում է Հայ բարեգործական ընդհանուր միության կողմից։ Երեխաների մասնակցությունն անվճար է, նախատեսված է 7-ից 13 տարեկան երեխաների համար։ Այս ճամբարի մտահղացումը ծնվեց 44 օրվա պատերազմի հետևանքով։ Քանի որ մանկավարժեմ, առաջին իմ մտածումս եղավ երեխեքի ոնց կարող ենք ուրախություն հայտայտել։ Այս ճամբարը ճիշտ այդ նպատակով է, որ Արցախյան պատերազմի ժամանակ դուժող այդ երեխեքին ընդգրկենք մեր ճամբարի մեջ։ Ճամբարի մեջ Մենք ունենք Արցախից, ունենք Հայաստանից, բոլորը միատեղ ենք տանում, միատ միացև ենք աշխատում բոլորի հետ եւ այդ 44 օրվա պատերազմին զոհված մեր հերոսների, քերի առնված, անհայտ կորած, ցաներ վիրավորված մեր զինվորների, քույրերի, եղբայրների եւ զավակների համար է։ Տարիքային իհարկե մենք ունենք սահմանափակում, թվային շատ մեծ սահմանափակում չունենք, քանի որ մեր տարածքը մեծ է, բայց մենք ունենք չափանիշներ։ Անցյալ տարի վերցրել ենք ամեն մեկ 10 օր փուլին 100 երեխա, այս տարի ուզում ենք 15 օր դարձնել։ Մեր ճամբարը երկու փուլով հանգավանում ենք լինելու, մենք ընդգրկելու ենք ամեն մեկ փուլի 120 երեխա։ Ճամբարի նպատակն է երեխաներին ապարգևել անմոռանալի եւ զվարճանքներով լի ամառ, ասում է Տիկին Դուզյանը։ Ծրագրի շրջանակում նրանք կանցկացնեն ուրախ ու ակտիվ ժամանց, բնության գրկում կվայելեն ամառային արձակուրդները, ձեռք կբերեն նոր ընկերներ, կծանոթանան հայ ազգային պարերին, կզարգացնեն ստեղծագործելու, մտածելու եւ նորը ստեղծելու ունակությունները բայց ճամբարն ունի իր կանոնները եւ այդ կանոններից դուրս նայրի ճամբարի մասնակից դառնալ չի հաջողվի Ճամբարում հեռախոսից երեխաները օգտվել կարող են միայն շաբաթը մեկ անգամ։ Հարազատների այցելություններն արգելված են։ Շատ հստակ է մեր մոտ 2009 ծնյալներից մինչև 2015 2008 ծնյալները խնդրում եմ չթիմեն եւ ավելի փոքրերը չթիմեն շատ եւ պարտավոր են իրենք բերել իրենց կարգմը փաստաթղթերը եւ այստեղ ներկայանալ երեխայի հետ որ մենք հանդիպենք երեխային հետ զրուցենք երեխային հետ որ մենք փաստի առաջ չգանքնվենք ջամբարի ընթացքում երեխեք կան որ չեն ուզում տանից հեռանալ բայց մայրը ստիպում է բայց երեխան մի օր վերջը արդեն իսկ լաց է լինում։ Մենք պարտավոր ենք երեխան ծնողքին հանձնելու։ Այսինքն մենք ընդրում ենք երեխեքը, մենք հարցազրույց ենք վերցնում երեխեքից 5 րոպե, 6 րոպե առանց մամայի եւ համոզվում ենք, եթե երեխան իսկապես ուզում է գալ կամ ոև մեկ խանգարում չունի, մտային խանգարում եւ այլն, քանի որ մենք ոչ բժիշկներ ենք, բայց ունենք մենք մեզ հետ հոգեբաններ, բժիշկ, մոտավորապես 20 հոկանոց թիմ, ուսուցիչներ։ Հերմինե Դուզյանը պատմում է ընթացիկ աշխատանքների մասին ոլորտին, այժմ մասնակիցների գրանցման փուլում են։ Չնայած ճամբարի խիստ կանոններին անցյալ տարվա մասնակիցների 70%-ն այս տարի եւս մասնակցելու հայտ է ներկայացրել։ Նախորդ տարվա մասնակիցների 15-ից 20%-ը չի կարող դիմել տարիքային շեմը չհաղթահարելու պատճառով։ Ճամբարի տեղերի 2/3-ն արդեն զբաղված է, ասում է Հերմինե Դուզյանը։ 240 երեխա ենք վերցնելու երկու փուլի մեջ մենք արդեն ունենք մոտավորապես 150-160։ Ունենք դեղ, պիտի վերցնենք, եկել եմ այստեղ, որ ամեն գոմից տարբեր հանդիպումներ ունեմ, տարբեր դպրոցների դնորենների հետ եմ հանդիպում, այլ պատասխանատուների հետ եմ հանդիպում, բոլորը իրանց կողմից ուզում են մեզ օգնել եւ հասանելի լինել այս ցեվով է որ մենք ուզում ենք տարածել, որ մի օր առաջ արդեն իսկ փագենք տրանսման դեդրերը Հայ բարեգործական ընդհանուր միության երիտասարդական ծրագրերի տնորեն Հերմինե Դուզյանի խոսքով ճամբարը հագեցած է բոլոր անհրաժեշտ հարմարություններով երեխաների լիարժեք հանգիստն ապահովելու համար։ Տարածքում գործում է բացօթյա լողավազան, ֆուտբոլի դաշտ, բասկետբոլի, վոլեյբոլի, սեղանի թենիսի խաղահրապարակներ, բացօթյա կինոթատրոն։ Ծրագիրը ներառում է էքսկուրսիաներ ու արշավներ, խաղեր, ինտելեկտուալ քննարկումներ, ակտիվ ժամանց։ Ծրագրի մեկնարկը տրվելու է օգոստոսի 1-ին։ Ճամբարը կկայանա, ինչ ինչպես նշել ենք, երկու փուլով եւ կավարտվի օգոստոսի 29-ին։ Սրփուհիվանյան, Արցախ լրատվական։